إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i selam na poslanika Allahu poslanika Muhameda sallallahu وسلم ve kaže uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. Draga braćo, kao što je poznato da uh, smo još uvijek u toku tumačenja imanskih šartova, tačnije govora o sudnjem danu. Međutim, s obzirom na situaciju uh, koju ćete čuti, večera sam mislio da govorimo o nečemu drugom. Naime, više, e, da kažem, više vas je pitalo e, i u zadnje vrijeme se postavio pitanja ovaj, kako na raznim web portalima, tako isto onaj, e, da kažem, pojedincima, vezano za događaje, odnosno situaciju koja se danas, koja se dešava u Siriji. Naravno, odmah na samom početku da kažemo da, da kažemo naši mediji, odnosno domaći mediji, da kažemo, veoma tanko ili veoma slabo prenose situaciju, odnosno dešavanje, događanje u Siriji. E, međutim, i ono, da kažemo, što dolazi od vijesti, e, dosta, odnosno veliki broj ljudi čini, da kažemo, zbunjeni. Pa se postavljaju ona klasična pitanja koja su u smislu muslimani udaraju na muslimani. Muslimani se međusobno biju. Znači isto kao što je to bio slučaj, e, kao što smo do sada imali priliku da slušamo što je bilo vezano za Irak. Vama je poznato, poznata vam je američka okupacija Iraka i tamo koliki boj ljudi je pobijen i kako je pobijen i tako dalje. I onda kasnije smutnje koja se ubaci, odnosno ta ubijanja, onda se pripišu da su pobili ovi ili da su pobili ovi, pa onda na kraju ljudi to prokomentarišu i kažu, gledajte kako mi muslimani ubijaju jedan drugi. Ja sam već na neki način, odnosno mi smo već na neki način o tome govorili. A to je da a, budem kratak da uh, u velikom broju arapskih, odnosno islamskih zemalja, na vlasti su, da kažemo, sekularni režimi. režimi koji ne priznaju vjeru, odnosno da kažemo režimi koji ne sprovode vjeru u svom, da kažemo, zakonu ili vjerozakonu. Iako u velikom broju tih zakona se kaže da je uh, priznata vjera, odnosno prva vjera u toj državi islam. Međutim, da se šrijat kao vjerozakon primjenjuje, on se ne primjenjuje, nego primjenjuju se građanski zakon, isto zakoni koji se promijenju, da kažemo, engleskoj, francuskoj, americi, ovdje kod nas i tako dalje. E, ti ljudi, odnosno e, oni koji su bili na čelu tih režima, u većinu slučajeva su bili postavljeni ljudi, odnosno ljudi koji su bili postavljeni od strane zapada. Ljudi i osobe i sistemi koji nisu volili islam i muslimane, e, kad kažem islam i muslimane, mislimo ljude islamiste, znači ljudi koji obavljaju vjeru, e, ljudi koji se bore za vjeru i tako dalje. Tako da su uh, u tim državama zatvori bili puni, odnosno najviše bili islamista, kao što je to bio slučaj na primjer u Tunisu, kao što je to bio slučaj u Egiptu i tako dalje. Međutim, Allah dželle Đelšanu je dao da su bile ove, da kažemo, demonstracije, da su bile ove promjene i da se to promijenilo. Međutim, ono što je sigurno velikom broju ljudi zapalo za uko jeste, znači, dešavanja koje se dešavaju u Siriji, a to je da su uzeli toliko maha i da duže traju od bilo koje druge države. E, s obzirom da se u Siriji situacija malo razlikuje, ja sam e, mislio večeras da malo o tome kažemo kako bi vi bolje razumili neke stvari. Naime, u Siriji e, vlada e, na, da kažemo, ona partija ili jedna jedina partija koja vlada Sirijom je e, socijalistička partija Sirije, Arabs, e, socijalistička arapska e, stranka Sirije, na čijem čelu se nalazi ovaj predsjednik Bešarul Asad. Ta partija odnosno taj sistem je došao na vlast dolaskom njegovog oca, al Asada, koji je došao, koji se našao, da kažemo, kao jedan član te stranke, koji je zatim postao predsjednik, poslije toga ga naslijedio ovaj njegov sin Bešar. Međutim, ono što je karakteristično za, za tu porodcu, odnosno za tog čovjeka, njegovog oca al Asada i ovoga al Asada, jeste da oni dolaze, e, da je, da oni dolaze iz Sirije, iz jedne porodice, koja, da kažemo, dolazi iz jedne sekte, koja se zove e, koja se zove Alevitska sekta ili kako se ovdje nazivaju Aleviti ili Nusairije. Ta sekta e, pripada jednoj od šijetskih sekti. Znači pripada jednoj od sekti šija, šizmu. Međutim, oni nisu, da kažemo, oni blizu ovim pod da kažemo, običnim šijama. Nego to je sekta koja je toliko da kažemo za stranu, znači da se uopšte ne može, znači nikak, ni na kakav način pripisati islamu, zato što oni ne uzbrila je tada, znači ono što je najgore, tako da nema da potrebe da dalje spominjemo neke pojedinosti, zato što ta uh, sekta, zato što vjeruju u trojstvo. Znači vjeruju u trojstvo, isto kao kršćan. Međutim, oni kažu Allah, Muhammed i Ali. Znači to, znači te tri, da kažemo, osobe tako, uh, su stvari Bog. Znači vjeruju, vjeruju u trojstvo, isto kao što vjeruju, isto kao što vjeruju kršćani. E, normalno kada je došao njegov otac, znači ta sekta inače, e, oni su jedna velika, velika manjina u Siriji. Znači većinsko stanovništvo u Siriji je sunnitsko stanovništvo. Je sunnitsko stanovništvo. I zato vam je poznato znači da Sirija, vraću se kasnije na govoru o Imalevijama, da Sirija pripada zemljama takozvanog Šama. Znači poznato vam je da je u hadismu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam došao naziv Šam, I postoji veliki broj hadisa koji govori o vrijednosti te, te zemlje, odnosno tog područja. Područje Šama je ono što danas obuhvata Siriju, Palestinu, Liban i Jordan. Znači to se nekada nazivalo Šam. Međutim, centar svega toga je Sirija, ili da kažemo centar svega toga je Damask. Znači centar Šama je Damask. I zato je došao veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima se govori o vrijednosti Šama. Čak je ulema pisala zasebna djela u kojima je sakupljala hadis o vrijednosti šama. Među njima je čak i šehr Islam ibn Taymiyyah. Gdje je sakupio dijelo koje se, uh, eh, u kojima se govori o fadailu šama, o vrijednostima šama. Između ostalog je hadis gdje Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže hadis obilježi imam termizu u svom sunanu Iza fesada ahlu šami fala hajra fikum. Kada se pojavi fesad među stanovnicima šama, to jeste kada se pokvare stanovnici šama, onda nema hajra nikakvog u vama, misleći na ummet. Fala hajra fikum, onda nema hajra u vama, to jest u ummetu, u poslaniku sallallahu alaihi sallam ummetu. Znači kao da je Allah u poslaniku alaihi sallatu sallam u ovom hadisu učinio da su, alaihi sallam, hađer, bujru, Allah mi je počer bez tebe. Znači u ovom hadisu, kao da je Allah u poslaniku sallallahu alaihi sallam, Allah vam dao svako dobro, kao da je Allah u poslaniku sallallahu alaihi sallam učinio da su najbolji ljudi ovog ummeta iz Šama. I zato kažem, ovo je samo samo jedan hadis u kojem se govori o vrijednosti šama, a ti hadisa postoji, postoji dosta. Zatim kroz istoriju, aj možete se još vam Zatim kroz istoriju Šama, zatim kroz istoriju Islama. Ova zemlja, jel da kažemo, tačnije znači narod, taj narod, je dao veliki broj ulemeni. I zato poznati veliki učenjaci na koje spominjemo u svakom predavanju dolaze sa područja ove zemlje. Tako, na primjer, Hafiz ibn Kesir iz Damaska, šehhul Islam ibn Taymiye, isto tako, ibn Uqayyim, isto tako, ibn al jazari isto tako. I tako dalje, tako dalje, da vam dalje, da vam dalje nas spominjem. Zatim, po svojoj prirodi, ovaj, na, ovaj narod je e, narod koji voli vjeru. Znači, narod koji je po svojoj prirodi e, ima veliku ljubav prema islamu, i odan vjeri. I ljudi koji su, da kažem, muslimani praktičari. Znači tamo znači, nema džamije, svako malo, znači džamije, svako malo mesto. I kad dođeš na sabah, znači na svakom namazu od prilike nađeš isto. Kako nađeš na podne, tako isto nađeš na sabah, tako isto nađeš na jaci i tako dalje. Znači to vam govorio od onoga što sam vidio jer sam živio, znači proveo sam 4-5 godina znači, u toj državi, da, da kažem u tom gradu živeći, zajedno sa tim narodom. I ono što je poznato među svim Arapima, jeste da su stanovnici Sirije, odnosno Damaska, ljudi sa najljepšim ahlakom, sa najljepšim moralom. Znači da su ljudi sa najljepšim moralom, sa najljepšim ahlakom. I zato uistinu, znači, na primjer, e, mi kad smo bili kao studenti, znači, stanovali smo ko postanari kod ljudi, međutim, nikad ne znam da se je desio da smo imali problem sa jednim gazdom kod kojeg smo stanovali. Nego čak šta više, sljedeće godine, kada preseliš, kada pređeš kod, drugo, kod drugog čovjeka da stanuješ, onaj tvoj gazda kod kojeg si stanovao prošle godine, zna se desiti da, da pošalje svoju djecu, da ti pošalje ručak, da ti pošalje poklon i tako dalje. Znači koliko su ljudi, ne kažemo koliko su odani vjeri, koliko imaju lijep ahlak, koliko imaju lijep moral i tako dalje. I većina stanovništva su znači ljudi suniti. Su ljudi ko? Znači od ahli sunnata. Su ljudi suniti. Ova levitska sekta koju sam spomenuo je jedna mala manjina znači koji ima, znači procenjuje se da ima 10%, međutim manje, puno, puno manje ima od 10%, znači neki kažu 6 ili 7%. I oni stanuju na jednom, znači da kažem u brdima, znači postoje jedna brda, znači e, na moru, gdje stanuje, znači gdje, gdje, gdje većinom stanuju stanovnici, znači ove, ove koji pripadaju ovoj sekti, alevinskoj sekti. Međutim, kako je ova sekta ojačala, da kažem? Ojačala je zato što kada je ovaj, znači babo da uga Bešarul Asadan, kada je došao na vlast, znači sve ljude u vojsci kako bi zaštitio sebi svoj sistem, učinio je da glavni ljudi u vojsci budu iz te sekte. Pa su tako usili većinom generali i visoko, visoki činovnici civili iz reda, iz reda Alevija. Znači iz, iz reda Sunnija ili Sunita je bilo veoma, veoma malo u vojsci, znači još i dan danas. Većinom su bili iz, iz reda Alevija. Tako da ova sekta koja je bila, da kažemo, manjina, znači koji su bili mazlomi miskini, znači postali su da kažemo najjača sila u toj, najjača sila u toj državi. I da vam sad ne govorim dalje, znači e, država je donijela neke zakone, znači koji su išli samo u prilog da kažemo toj sekti. Na primjer, donesen je bio zakon, na primjer, e, ti ljudi koji su bili postanari, na primjer, koji su kad je došao e, ovaj Hafizul Esad na vlast, da kirija uvijek ostaje ista kolika je bila tada. Znači, zamislite, znači, nekad od Zakirija bila nigdje 50 maraka. Poslije 10-20 godina isto Zakirija ostaje 50 maraka. Zašto? Zato što, znači, ti ljudi koji izdolazili s ti prda da stanuju, znači, bile su tolika sretnja da nisu mogli da plaćaju. Kako bi njima bilo korist, kako bi mogli da ostanu, znači, don, bilo su donosi takvi, takvi, takvi zakon. Ili, na primjer, da onaj koji uđe da bude postanar, nikada ne može da vlasnik da ga istjera, da ga istjera islam i tako dalje, tako dalje, da vam sada više o tome ne govorim. Uglavnom, ta sekta je bila, je, da kažemo, preuzela odnosno postala pod navodnicima moćna sekta u toj, u toj državi. Ono sa čim se odlikuje, znači sa čim se odlikuje ovi alavniti, znači jeste velika mržnja prema sunijama, odnosno prema ehli sunnatu džamatu, prema sunijitima. Inače vam je poznato da inače šiti, znači je normalno ovdje napominjem običnom narodu s ove stvari nepoznate. Znači, e, ljudi znaju da se musliman dijele na sunite i šite. I misle da je to ono, ima, ima muslimana sunita, ima uh, muslimana šita. Međutim, ovo je jedna, draga braću, Allah vam dao svako dobro, veoma bitna stvar. A to je da su sunniti, odnosno ono što smo mi, ahli sunnat val džamaat, to su sledbenici istine, Kur'ana i sunnat Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Šiti su sekta koja je iskrivila vjerovanje ahli sunnat val džamaat, ukratko. Koja je iskrivila vjerovanje ahli sunnat val džamaat. Između ostalog smatraju da onaj Kur'an, znači čemu govorite više od toga, da ovaj Kur'an koji mi sada imamo, da to nije cijeli Kur'an, da to je samo trećina Kur'ana da je Kur'an izmijenut, da je Kur'an promijenut i tako dalje. Znači to je vjerovanje ovi šita da kažemo koji su najbolji. Te, zamislite kako onda vjerovanje oni koji na uzbila i tala vjeruju, vjeruju u, koji vjeruju u trojstvo. E, ono što je njihova odlika, da kažemo šita uopšte, jeste velika mržnja prema ehli sunnatu al džematu. Znači da ne kažemo njihovoj mržnji prema Ebu Bekru i prema Omeru i Osmanu mržnja prema Aisha radijallahu ta'ala anha, proklinjanje Aisha radijallahu ta'ala anha, proklinjanje Abu Bakra, proklinjanje Umera, tako isto proklinjanje svih, da kažemo, proklinjanje svih onih koji vole Abu Bakra i koji vole Umera i tako dalje. Zatim, ono što se je desilo, znači da ta, a, kroz istoriju Islama, ako pogledate, na primjer, najveći neprijatelj osmanlijskoj državi su bile šiitske države. I mi, na primjer, znamo da Osmanije, kada su došli do naših prostora, da su nastavili dalje da napreduju, da su došli do, do podzidne Beća, kao što vam je to poznato. Međutim, koji je bio uzrok da su stali, da su nastavili? Zato što su šiti, odnosno šiitske države iznutra, zato što su udarili na Osmanijsku državu. Znači, zato što su počeli iznutra da udaraju po Osmanije, nisu bili u stanju dalje da napreduju, nego upravo radi tih šita su tu stali. I zato je, na primjer, e, da bila s druge strane, znači opravdano, velika mržnja Osmanlija znači prema prema šitima onako znači da kažemo onako kako su kako su zaslužili. U svakom slučaju sada da se vratimo na ona dešavanja danas. E, prije nekoliko godina, da kažemo ne prije nekoliko godina, 80. ili 81. godine, ljudi, muslimani su niti, s obzirom da su im oduzete skoro sva prava. Znači, u velikom broju gradova u Siriji već ima nekoliko desetljeća da su zabranjeno da se drže predavanja po džamijama da je veliki broj uleme istiran, da je veliki broj uleme protjeran, da je veliki broj uleme, uleme pobijen i tako dalje. 80. ili 81. godine ljudi su se bili počeli da se dižu. Da uh, počeli da se dižu sa demonstracijama. Pogotovo ljudi u jednom gradu koji se zove Hama. Koji se zove Hama. Znači to je jedan od, ako da kažemo, srednjih gradova u Siriji. Taj grad je, da kažemo, uh, za nekoliko dana, da kažemo, opkoljen, bombardovan, helikopterima, avionima, tenkovima. Tako da neke procjene, znači on, broj ljudi koji je ubijen za samo nekoliko dana, da dostiže 80.000 ljudi. Koji su pobijeni samo za nekoliko, koji su pobijeni samo za nekoliko dana. E, I normalno, tim događajima su, da kažemo, ugušeni, da kažemo, svi neki pokušaj promjena. I od tada, od tog, od, od, da kažemo, ti dešavani, to se zove ahdafu hama, znači događaju hami, hiljadama i hiljadama ljudi u zatvoru zatvor. Znači ja dok sam bio student, znači zatekuo sam, odnosno ja dok sam bio student, vidio sam šta znači strah tog režima. Znači kako se taj režim, kako se taj režim življava nad narod, znači kako se življava nad nama koji smo bili tu studenti. Sjećam se jednom kad sam došao onaj, da, da uzimam izlaznu vizu, jer kod njih kad uđeš državu, ako imaš boravište, moraš da uzmeš izlaznu vizu. Znači kao što ima ulazna viza, ima izlazna viza. I sjećam se, došao sam, i htio sam da uzmem izlaznu vizu, ovaj mi kaže policaj samo što radi, kaže ne dam ti izlaznu vizu. Ja kaže, dobro, što? Kaže, ne dam ti za zavijezu. I ti dođeš ono ko miskin jedan, moliš, daj, molim te, demo razmijer, dadneš mi nešto para. Kaže on, hajde, dobro, daću tebi, ali ne dam ti ženi da izađe. Znači, provocira. I ti ga opet moliš i kaže on, ovako uzme, uze olovku, kaže, meni evo, kaže, hajde, napisu ti. I uzme ovako, evo, kaže, evo, neću olovka da piše. Ja ti kaže, napisu, ali neću olovka da piše. Znači, dobro se sjećam, dobro ga se sjećam. Anaj. I kaže meni, hajde sad, kaže, otiđu dole, kaže, ako nađeš ovako istu olovku, istu ovakvu olovku. Ako nađeš, napisaš ti izlaznu vizu. Ako ne nađeš istu olovku, neće napisati vizu. Normalno ono što on traži od tebe, traži od da kaže samo jednu riječ i da te odvede u zatvor, da kaže pobunio se protiv milicionera, ideš u zatvor. Jer su znali studente da, od, da odvede onaj u zatvor i tako dalje. Znači bio jedan student iz Sanđaka koji je bio na postdiplomskim studijama, koji je nestao za vrijeme dok smo bili bilo studije, nikada nije, nikada nije pronađen. I uglavnom ja sam kojednik istričuo, tražio, tražio, tražio, tražio olovku, našao sam istu tu hemijsku što je meni dao. Ja sam bio njemu, njemu hemijsku, ono kako uzao, a ista je hemijska. I on uzao i pored ime. I gleda, gleda, kaže, Boga mi ista. Kaže, ja bi ti on kaže, ne mogu da ta pišem, nije ista hemijska. I kaže, ne mogu ti, kaže, izvim, ne mogu ti pisa. Uglavnom, alhamdulillah, Allah Đelšanu je dao da je na kraju onaj napisao, međutim, šta je pojenta, znači, pogledaj, znači, ti kao strani državnik koji dođeš tu, zamislite kako se onda, kako je bilo ponašanje prema njihovim, da kažemo, prema njihovim državljama, da ne kažemo prema ljudima, muslimanima, islamistima i tako dalje. Sjećam se također dobro, znači, neki šehova, se, sjećam za vrijeme, e, znači, šeha Blokadera Nauta, e, znači, to vrijeme dok sam ja bio student, dok sam bio učio kod šeha, tada je iz zatvora izašao bio jedan šeh koji je zvao Hašmel Medjedub, znači, njega su zvali Šafij Sagir, mali imam Šafija, znači, koliko je bio učen u fiku, tačni u šafijskom, u šafijskom fiku. Taj čovjek je proveo 20 godina u zatvoru radi samo jedne fetve. Znači, gdje je rekao da čovjek sunnit, odnosno da čovjek sunija, ne može da oženi Aleviku. Znači, to su ove koji vjeruju, vjeruju trojicu. Samo radi te fetve, odnosno, on je prenio fetvu od šehtu Islama ibn Taymiye, rahmatullahi alaihi, znači, 20 godina održao zatvor. On je bio nekad prijatelj sa šehtom, rahmatullahi alaihi, šehtu Abdul Qadir. Međutim, šehtu Abdul Qadir kaže, kad sam otišao da ga posjeti nakon što izašao iz zatvor, znači, nije me prepoznao, znači, izgubio je potpuno, izgubio je potpuno sjećan. Sjećan se također jednog svog komšije, znači, gdje sam bio stanovo, e, koji je bio otišao u zatvor, odnosno, uhvatilo su ga, odvelo su ga u zatvor, e, žena mu ostala bila trudna izašao iz zatvora u roku par dana ili kažem par sedmica oženio tog sina kojeg je ostavio bio koji je bio ostavio koji je bio ostavio stomak. stomaku. Zatim ti zatvorenici, znači, e, koji su prenosili, odnosno pričali ta mučenja i ubijanja i tako dalje, znači, to su priče i priče, znači, o kojima da želim sada ovdje, onaj, da, da se, onaj, da se toga, da se toga puno dotiče. Uglavnom, taj sistem, da kažemo, taj sistem je sistem koji desetljećima, da kažemo, e, desetljećima, kažnjava, odnosno na ovakav način se odnosi prema, prema tom, prema tom stanom, stanovništvu. Također, za, znači, e, kada vam kažem da sam osjetio dio toga, znači, sjećam se dobro kad sam prvi put došao ko šeha, znači, na Alijeku šeha Bukadra, kadra, kad sam tražio od njega drsve, tražio od njega predavanja, znači, znači, šehu su bila zabranjena sa predavanja, i rekao mi je tad, dobro se sjećam, kaže, znači, meni je zabranjeno da držim i da podučavam, ja sam, pod, pod, pod, znači, pratim se, pod obještajnim službi onaj, i ti ako ćeš doći, dođi. Ja sam kažem star, međutim ti si Ja sam rekao še da, da uđem s tobom u zatvor i da učim pred tobom, držaj mi nego da budem, budem na slobodi. Še je rekao, ako tako se ubijedam, dolazi onda. Ja sam počeo da dolazim, alhamda, dolazim svaki dan kod šeha i znamo se jedezno, na primjer, dok čitamo, da šeha u biblioteku neko uđe i šeha sam učim očima pokaže ono ko, ko sklanjanje knjigu, pravi se pravi se da se došao samo da pitaš. Ja sklopim knjigu i pravim se kod da samo nešto da pitam, znači kako se ne bi primijetilo da sam učeni, da učim od šeha, jer bi posle toga moglo da dođe do ispitivanja, do ispitivanja i tako dalje. I znači ti priča takvih, znači mogu vam ovaj i pričati i pričati. Ono što je također odlika, znači pored, da kažemo, e, tog e, osnove, osnove tog njihovog vjerovanja, znači te sekte koja je na vlast, znači pogledajte koliko se mogu nazvati musliman, Znači, mogu se nazvati muslimanima, isto tako ako katolike može nazvati onaj muslimanima. Jeste da je s druge strane, znači da ono, uh, uh, oni su u tim svojim vjerovanjima i tim svojim običajima odati to svoje sekte. Međutim, s druge strane, prihvatili su učenje socijalizma ili komunizma. Znači, pogledajte, znači, kakvi, se, kakvi su se batili tu onaj, našli, odnosno uh, uh, smiješali. Znači, oni kažu, znači, mi smo socijalistička, mi smo socijalistička partija. I zato, znači, vidite, znači, velika prijateljstva sa, sa Sirijom, e, sa, sa, sa Rusijom i sa Kinom. I zato sam kada je biro ona e, vijeće sigurnosti, znači, ko je bio taj ko uzeo pravo veta, znači, bilo Rusija, ona Rusija, Rusija i Kina, znači, oni su, on, oni su onaj, e, spriječili, znači, to, to djelovanje vijeća, vijeće sigurnosti. I normalno, znači, sve ove godine, znači, njihove najjače veze su, znači, upravo sa takvim državama, znači, kao što je, ovaj, e, kao što je Kina, kao što je Rusija, kao što je Srbija, na primjer u, Damasku postoji znači srpska ambasada međutim ne postoji bosanska ambasada znači oni nikada nisu imali nikakve nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom znači nego su uvijek podržavali znači Srbiju i e, znači radi radi znači radi tog svog znači jedinstva u tom u tom vjerovanju kada je pitanje socijalizam i tako dalje znači možete sada zamisliti kada se sve to pomiješa znači kako izađe znači kakav izađe insan u kakvom suratu u kakvom suratu izađe i sada normalno opet ponavljam, s obzirom da je taj narod vjernički narod. Znači narod koji voli vjeru. Međutim, Allah Đelšanu ga iskušao. Jer Allah Đelšanu iskušava i pojedince i isto tako iskušava i ljude. Znači iskušava te ljude koji su tu i iskušava one ljude koji su oko njih. Iskušava one ljude koji su oko njih. Kad se ovo sve desilo, znači počele su da se dešavaju i znači, demonstracije do. I demonstracije po demonstracije, demonstracije po demonstracije. Najveće te demonstracije su bile u gradovima prvo je bio Hims, zatim je bio grad Hama, zatim je dole bila Dera'a, koja je skroz na jugu, e, i tako dalje. Međutim, znači, taj sistem, odnosno da kažemo, tačnije ta porodica, jer ono što, onaj, e, e što drži, znači, ta, e, ta sva država je, da kažemo, tačnije u rukama jedne porodice, a to je ove, znači, porodice Al-Asad. Znači, znači, to njegovog babe i njegove majke, znači, nije ne znači, te, te tazbine, odnosno. I zato u Siriji ima jedan lic, onaj e, tetić od ovoga Bešaru Esada, jedan veliki razbojnik koji zove Rami Mahluf. I on je u stvari taj koji drži više možda državu u svojim rukama nego što je drži sami predsjednik. I kaže, došao, Kovic došao Bešar Esad, došao na granicu i kaže, mama graničar, ko si ti? Kaže, ja sam Bešar. Kaže, ko si ti? Kaže, Bešar. Kaže, ne znam nikog. Kaže, Rami Mahluf, kaže, to mi je tetić. A to ti je tetić, haj, kaže, prolazi, nema veze. Znači, hoće da kaže, znači, koliko ta porodica, znači, kao porodica drži to u svojim, u svojim rukama. Međutim, e, pogledajte na primjer kako se dešavale stvari u Tunisu, u Egiptu. Znači tamo je bilo, znači u Egiptu je palo onaj, da kaže mrtvi glavu. U Tunisu skoro veoma mali broj. Međutim, tamo vojska, da kažemo, nije imala hrabrosti da puca. Znači nije ubijala ljude. Znači, ako se je desilo, desilo se. Međutim, nije ubijala na način kao što, kao što ubija u Siriji. Zašto? Zato što su tamo ljudi muslimani. Znači, ti koji su bili, da kažemo, znači, ljudi su niti. Znači, neće da udaraju na svoj narod. Međutim, ovi vam, s druge strane, su ljudi koji mrze koji mrze da kažemo sunnite, isto ko što su znači četnici mrze na nas ovdje. I opet vam kažem, znači to su ljudi koji vjeruju trojstvo. I zato ja se sjećam od ovog našeg brata Ebu Hamze, koji je me zatvor kod nas Ebu Hamza koji izlazi na televiziji. Ebu Hamza je u Siriji imao jednog brata, imao svog rođenog brata koji se zvao Ših Husein. On je poginuo, rahmatullahi alihi, sa obraćanju na sreću. Mi smo išli kod njega i posjećivali ga. On je bio doktor, doktor hadisa na, na, na Universitetu Damasku. Ja sjećam dobro da on je nama govorio. Kaže, vidjet ćete, doći će vrijeme kada će nas Alevije, kada će nas Alevije klati, isto ili gore nego što su vas Srbi u ratu klali. Isto ili gore nego što su vas Srbi u ratu klali. I zato sad on je primjer, na primjer, ako vidite, ako izađe na YouTube, ili na Facebook, neko izbaci. Znači, one načine klanja, da kažemo, ubijanje, znači su isti, da ne kažem, gori od onoga što su Srbi, što su Srbi radili. Zato, na primjer, vidite, na primjer, čujete, jučer u Himsu poginulo stotno ljudi, ili 120, ili 130, znači jed, za jedan dan, znači u Himsu, znači zna da se, zna da bude toliko da bude toliko da bude toliko broj žrtava. Opet sada se vraćam da znate, znači šta je cilj ovoga predavanja i zašto ovo govorim. Zato što veliki broj ljudi kaže, muslimani udaraju na muslimani. Onaj musliman, da kažemo, koji kaže da imenu musliman, Međutim, neuzbiljna je tala psuje, psuje Allah. Jel da kažem psuje ga. Ta čovjek može biti gori, ta čovjek je gori, yeah. da kažemo tako, za islam i muslimane, nego možda neko koji da kažem druge vjere. Jer imaš ljudi koji su druge vjere, da tako kažem. Međutim, koji kaže, ja poštujem, ja poštujem drugu vjeru. Pa poštujem muslimana, pa poštujem ovoga, pa poštujem ovoga. Međutim, onaj koji ne vjeruje ni u što, koji mrzi vjeru, koji psuje vjeru. Znači, taj je gori za samu vjeru, znači, nego sledbenik, sledbenik neke druge vjere. Znači to ako se vratimo sa kajtske strane, znači čovjek musliman može da stupi u brak sa kršćankom, ili tako židovkom ili ona jevrejkom. Međutim, može da stupi u brak s onom ženom koja je murtad, znači koja psuje Allaha, koja je ovo. Znači ne može. Znači sa murtadom, odnosno murtadkinjom ne može da stupi, ne može, ne može da stupi u brak. Tako znači vraćam se još jednom da znate znači, o čemu se ovdje sada radi, a to je znači, da u stvari oni koji ubijaju taj narod su oni ljudi koji sam vam sada, koji sam vam sada opisao. S druge strane, ima sada nešto drugo. A to je da država Iran, znači šiitska država Iran, e, koja inače, da kažemo, nije, znači, kad se spomene Iran. Inače, Iran, inače, Iran e, je država, odnosno zemlja koja je sada šiitska. Znači, na snazi su šiitski mezab, odnosno njihovo učenje, njihovo sprovođenje i tako dalje. Međutim, prvo da kažemo da tradicija te države nije šiitska, nego tradicija te države su mitska. Znači, svi ti gradovi o kojima se govori su stvari gradovi u koji su bili sjedišta, odnosno mjesta ehli sunnata al džemata. Iako je bilo šija, bilo je. Međutim, bilo isto tako ehli sunnata al džemata. primjer, jedan od njihovih veliki poznatih gradova Širaz ili Širaz, Znači, i danas ako se vratite na, na knjige koje govore o Iranu, kulturi Irana, vidjet ćete tamo Širaz, tako dalje. Međutim, nigde nećete način spomen da se spominje Ibn Džezari vezano za Širaz. Ibn Džezari je živio i umro u Širazu. I njegov kabur je u Širazu. Znači, najveći učenjak kroz istoriju Islama, kuranske nauka, teđvide i tefsira. Nećete naći nikakvog spomena. Zato što ubi, znači, umrtljuju potpuno spomen na učenjake, odnosno velikane, ehl sunnata, vel džamata, koji su bili vezani za To je prva. S druge strane, Znači, Iran kao Iran vrši, da kažemo, veliki pokup sunita u Iran. Znači, postoji tamo jedan dio Irana koji se zove Ehvas. Znači, taj, taj dio Ehvas je većinom naseljen sunitima. Znači, tu se suniti ubijaju i kolju, da kažemo, na način isto kako se danas to čini u Siriji. Međutim, ljudi, ili da kažemo svijet, pogotovo kod nas, se malo, se potpuno malo o to ne zna. Ta država, ta država, Iran, Jedan od glavnih faktora stabilnosti Irana jeste Sirija. Jeste od glavnih faktora stabilnosti Irana jeste Sirija. I zato je uvijek Iran pomagao Siriju. Radi ove veze sa šiizmom. Znači zato što su Alaviti dio, dio tih šita. I zato, na primjer, sada čujete, do vas dolaze vijesti, čitate po internet portalima, po Facebooku i tako dalje. Znači kako nacionalna garda, Al-Harz Džumburi, Irani, Iranska nacionalna garda, kako učestvuje znači, u pokolju naroda u Siriji. Znači dolaze kao ljudi, i bore se na strani režima i tamo ubijaju i tamo ubijaju narod. Znači, direktno od države. Znači, pogledajte. Rusija, na primjer, prodaje oružje. Rusija prodaje oružje Siriji. Međutim, ne daje da kažemo pomoć, dok Iran daje pomoć režimu. I zato, na primjer, pogledajte sada, sad une, e, kako Allah Đeršanu daje događaje. Znači, redajte neke stvari svojim glavama. Na primjer, Hizbullah, koji se pod navodnicima borio, koji se, borio, koji se pod navodnim smo borili protiv Izraela. I ta uh, borba, da kažemo, između Izraela i Irana ili Amerike i Irana, to je samo jedna, da kažemo, komedija. Znači, pogledajte sada, kada je bio ovaj sad onaj, onaj, e, onaj, onaj prolaz, onaj Madijak Hormuz, onaj tamo, Bilo je ako vojne vježbe Irana, vojne vježbe Irana, vojne vježbe Irana, vojne vježbe Irana, došlo razumiješ no sad aviona je samo, samo prošao, bez ikakvog, znači, bez ikakvog problema. Znači, to je ono što kaže kod nas narod, da se gore rodio se miš. Znači, šta je bilo ništa držme da ga držme da ga ne udari. Znači napašćemo, napašćemo, napašćemo, nikad nikakvog napada. Znači nema. Znači isti ta Hizbullah, znači isti ta Hizbullah, znači pogledajte, zove se Hizbullah, međutim to je u Hizbu šeitan. Znači na čime, na čime čelo onaj Hasan sallallahu. znači koji psuje ashabe, onaj, međutim ljudi koji su, da kažemo, uh, uh zadivljeni, da tako kažemo, ili obmanuti politikom, kažu Hizbullah, Hasan Asrallah. Znači isti taj, znači isti taj Hizbullah, isti taj Hasan Asrallah, I rekao da će do zadnje kapi krvi branti, branti sirijski režim. Znači, koji sirijski režim? Znači, sirijski režim koji vjeruje trojstvo, koji je socijalistička partija, koji, u, u, koja ubija, koja kolje i tako dalje. Znači, isti taj Hezbollah. I isti taj, isti taj Iran. Jer zato što ako ode, ako ode, ako ode Sirija, znači Iranu kao da su otkinute oba dvije ruke. Znači Iranu kao da su otkinute oba dvije, oba dvije ruke. I zato događaj u Siriji traju, traju ovoliko dugo. Znači to dobro zapamtite. I zato pogledajte geografski položaj, geografski položaj samo same Sirije. Znači ako padne Sirija, a kode ovaj režim, znači Iranu kao da su otknuti oba dvije ruke. To dobro, to dobro zapamtite. Jer e, Iran ima ideju, to sam spominjao, velike Srbije. Jer velikog Irana. Ono što je Karadžić, Mladić, što su sanjali, i što e, što su sanjali znači o velikoj Srbiji, to je ono što Iran sada sanja o velikom Iranu. Znači gdje želi da proširi, znači da veliki Iran obuhvati Irak, Siriju i Liban. S druge strane, dešavanje u Bahreinu su isto radi toga. I gdje im je san da uđu na tlo Saudijske Arabije, da uđu na tlo Mekke i Medine. E da on, u njihovim vjerskim knjigama se kaže da će doći vrijeme kada će izvaditi tijela Ebu Bekra i Omera, koji su pored zakupani pored poslanika sallallahu alaihi sallam, i da će okačiti na, na drvo. Ili da će njihovi, njihove kosti, njihove kosti baciti. Ako se vratite na knjige Homenija, ako se vratite na knjige Homenija, znači kao što islamska vrast, vilajatul fakir, znači vidjet ćete koliko su te knjige pune ovim idejama. Znači isto, znači isto kao da čitate znači, ideju Velike Srbije. Znači mržnja, ubijanje, sanjanje, ulazak ovdje, ulazak ovdje, znači nema kao nikakve, nikakve razlike da nema. Znači, opet vam napominje, znači, iako je bilo perioda kad su ljudi bili obmanuti pomenijom islamskom revolucijom i tako dalje, pod navodnicima islamskom, islamskom revolucijom. I ove Alevije kažu da su islamska revolucija, da su muslimani i tako dalje. S druge strane imate, znači, stabilnost Izraela. Stabilnost Izraela. Znači, eh, ovdje o tome nisam govorio, jedne sam prilike držao predavanje u Palestini, i tu sam spomenuo znači tu e, cionističku ideju znači inače isti ti cionisti e, e, koji su da kažemo židovi iz, iz reda židova su ljudi koji su sekularisti znači koji nemaju vjere sa da kažemo e, judaizmom kao vjerom i zato kada se pojavila ideja cionizma veliki broj poznatih rabina veliki broj poznatih rabina židovski su bili protiv su bili protiv te ideje Znači, postoji dan danas e, pokret e, među židovima koji se zove Naturi Karta. Njihovo središte je sada u New Yorku. Znači, to su rabini, su oni veliki. Koji smatraju, znači, Izrael kao državu nevjerničkom državom. Smatraju da je haram davati ikakav primu toj državi. Da je haram učiti ovaj sadašnji izraelski jezik, jer to je iz, izmišljeno. I smatraju da je obaveza biti pokoran muslimanskim vladarima. Znači, na području, na području Palestine je kažu naše ortodoksno vjerovanje, jeste da smo mi kao narod, i to je ono što je u skladu sa Kur'anom, da smo mi kao narod proklet od Allaha radi svojih grijeha. I da ćemo patiti se tada i do tada. A do tada da moramo biti pokorni onim vlastima koji su nad nama. I možete ti, znači, koji poznaju engleski jezik, znači, od, od ukucajte na turi karta, znači, to je taj pokret, vidjet ćete istoriju tog pokreta, znači, tamo imate na tim njihovim strancima i dokumente stare, njihovi stari, njihovi rabina, koji su govorili protiv izraelske države. Jer većina židova danas u Izraelu, neki spominju čak 80% se smatraju ateistima. Se smatraju ateistima. Ako se promijeni stanje u Siriji i u Siriji dođu na vlast islamisti. Ako se sjećate kad je izašao jedan, e, jednom poslije revolucije u Egiptu, e, došao je govor jednog rabina izraelskog koji je govorio, kaže, zamislite da oni ljudi koji su izašli protiv, protiv Mubaraka, zamislite, kaže, da oni goloru, go, goloruci krenu prema, prema, prema Izraelu. A zamislite, kažem, tek da krenu s oružjem šta bi bilo. E zamislite sada kada bi sirijski narod, znači kada da is, islamisti, kao što su došli islamisti na vlast u Egiptu, kao što su došli islamisti na vlast u Tunisu, zamislite da se to sada desi u Siriji. I zato ovaj Rami Mahlouf koji sam vam spomenuo, ovaj kriminalac, koji da kažem vodi državu više od predsjednika, kada su počele, kada su počele demonstraciju u Siriji, pravdajući njihovo ubijanje demonstranata je rekao da je glavni faktor stabilnosti Izraela Sirije. Da je glavni faktor stabilnosti Izraela Sirije. I zato, na primjer, neke stvari kad bi se vratili su, tako, na primjer, Golanska visora koja je uzeta od Sirije. Sirija nikad jednog jedinog vjeta nije opalila, znači da bi se ta, da bi se taj dio Sirije vratio Siriji. Znači koji drže sada, koji sada drže žida. Zato, znači vidite, e, dijelo, u, u, e, u Libiji je došlo brzo do djelovanja znači došao i NATO pakt i znači djelovao s pomoć. Zašto? Znači postoji više uzroka od toga. Znači jedan od tih jeste znači korist, znači korist od nafte i tako dalje. Međutim, znači dola, znači promjena stanja u u Libiji ne utiče nešto na stabilnost Izraela. Toliko. Međutim, promjena stanja u Siriji koji odmah tu uz i te kako utiče na stabilnost Izraela kao Izraela. I zato sada vidite da taj narod kao narod je ostavljen od strane svakoga. Znači, taj narod je ostavljen od strane svakoga ostavljen, ostavljen od strane zapada, znači od, od vijeća sigurnosti i tako dalje. Ostavljen je od arapske ligije, znači zato što stoji još uvijek ljudi znači, koji su napravljeni zapadu i koji prihvataju direktive od tamo. Znači ostavljen su od svakoga. Znači oni koji su davali velika obećanje, znači ništa se, ništa se od toga nije desilo. Znači čak nažalost i Turska koja možda ima najljepše, da kažemo, stavove i poglede, znači čak i ona je, znači, obrukala samu sebe. Znači, koliko su govorili, nećemo dozvoliti da se desi nova Hama, nećemo dozvoliti da se desi nova Hama. Znači, najmanje procjene, najmanje procjene, najmanje procjene do ovog dana jeste da je 10.000 žrtava u Siriji. Najmanje procjene. Govore da je 10.000, da je 10.000. Znači, ta i suhana, to je Allahova mudrost. Jer Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže ešeddul ešeddul e, bala al anbiya fa thumma al amthal fa al amthal. Najviše će biti iskušavani poslanici, pa oni koji su bili njima slični, pa oni koji su njima najslični. I zato vidite kako je taj narod subhanahu ostane od svakoga. Znači kao da Allah Đelešanu išara tom narodu, znači da svoje srce vežu samo za Allaha, da ne očekuju pomoć ni od koga. I fala Allah Đelešanu, taj narod i narod koji može pomoć, e, e, koji je ustrajan u svojoj borbi. Inša Allah i ta'ala ustrajeće, znači dopada, dopada, dopada ovoga, ovoga, ovoga režima. Najviše ono što sam tio da vam reknem ovo što sam večeras rekao jeste, znači da budete ako ništa u stanju da sutra kada čujete da ljudi pričaju, vidite kako se muslimani međusobno ubijaju u Siriji. Da kažete ko se u stvarno međusobno ubija. Znači, ako se ljudi koji vjeruju u trojstvo mogu nazvati, znači muslimanima isto tako Srbe, isto tako Hrvati može nazvati muslimani. Znači, da znate pojasniti, znači, u par rečenica onim stvarima koje se, onim stvarima koje se dešavaju. Ostaje sad jedna stvar koja je, da kažemo, bitna, a to je jer će sigurno propostane neko postaviti pitanje kako pomoći Znači, onaj sad e, jedini način kako pomoći jeste dovu. Da Allahu Đelešanu putite dovu, da pomogne tom narodu. Jer nažalost živimo u državi, znači gdje bilo koji korak, znači čak da skupljaš humanitarnu pomoć, znači povedenjivaš se sa terorizmom. I zato da kažemo veliki broj nedužnih ljudi može u tome stradati. Ne kažem vam to zato e, iznako razlo se ja kao ja bojim ovaj, da ja imam neki strah. Međutim, to uistinu tako. Znači danas bilo kako spominjanje arapskih država, arapskih zemalja, pomoći, znači sve se to razumijeva drugim mjestima. Znači muslima danas kad kaže pomoć, to ne znači pomoć u lijekojima, ome, to znači pomoć u nečem drugom. Kada se kaže ovo, znači sve ti, znači posebno imaju terminologija, posebno ima indeks riječi koji se gleda kada kaže čovjek koji je musliman, čovjek koji ide u džamiju i tako dalje. I zato ono za sada, znači osim ako e, koliko sam čuo, koliko sam u staroj obavješten, znači kao uh, znači ta uh, sirijska dijaspora ili nešto tako slično tome da će organizovati znači skupljanje pomoći ovaj za taj narod uh, onda normalno znači ćemo se odazvati moram uh, odazvaćemo se koliko koliko možemo međutim ono što on govori za sada jeste Allah dao svako dobro i ono što najviše je najviše možete pomoći jeste znači da pomognete u svojoj dobi da se sjetite ovog naroda inshallah i taala da kada padne taj sistem, kada padne taj režim, kada svane tom narodu, da i vi osjetite da ste dal neki doprinos, da ste dal neki doprinos tome. I zato vam kažem, znači, budite ustrajni, znači, svaki dan dobite za našu braću, za naše sestre. Dobite Allahu Đerlašanu, upućujete Allahu Đerlašanu, osjećajte u svojim srcima. Jer zamislite sada, znači, znači, zamislite sad da ovdje ide ovom ulicom, ovim gradom, jedna pokrivena žena, jedna pokrivena djevojka i da joj neko nešto kaže da ne kažem da je neko pljune, da ne kažem da je neko udari. Međutim, tamo pokrivene žene, pokrivene djevojke, bivaju silovane. Siluju na očima njihovih, na očima njihovih muževa. Ubijaju ih, kolju ih. Znači, vidjeli ste tamo, vi, vidjeli ste klipove na, na YouTube, znači one žene koje su pobijene i tako dalje. Znači, to je samo dešava. Međutim, gdje je snaga ovog umeta? Gdje je snaga ovog umeta? Znači, snaga ovog umeta prvo treba da bude u njihovim srcima. Znači, da srce bude hrabro, A ne samo neka treba i mišića, treba i snage, treba. Međutim, ako čovjek nema hrabro srce, gdje će biti? Ako čovjek nema brigu za ovaj umet, za umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako je kada je sa nama se dešavalo ovdje, kako nam je bilo drago da čujemo za bilo kakvu vrste, vrstu pomoći koja je dolazila od naše braće muslimana iz bilo, kojeg, iz bilo kojeg dijela svijeta. I onda kad smo mi ovdje, isto tako, obrate pažnju, kad smo mi ovdje bili ubijani, kad smo mi ovdje bili, znači ljudi su govorili građanski rat, ljudi su govorili, eno, Jugoslavi se međusobno pobišaju. Građanski, građanski rat. Znači, ljudi su na neki način govorili, komentari se isto kao što danas komentarišu kad kažu muslimani se međusobno pobiju. Koji muslimani bol? Ko su muslimani? Je to su stvari, znači druga stvar, znači ovdje sam spomenuo ovo, druga stvar što možemo biti misionari u pojašnjavanju ove stvari. Znači da ljudi znaju u stvari, u stvari što se dešava. Ovo opet kaže, napominjem, sa jednom velikom oskudnicom u samim vijestima, što dolaze što danas. Oni od vas koji znaju arapski jezik, koji, koji mogu da prate džiziru na engleskom jeziku ili eventualno ovu džiziru Balkan, znači mogu biti više informisani. Međutim, oni koji ne prate, znači ono, dođe neka, neka, ma, neka mala vijest o vanzu ili negdje da je pobijena uliko. Međutim, ono što se dešava je puno, puno veće od onoga što je ovdje kod nas predstavljeno. I normalno, završću znači sa samom dobom uzvišenom Allahu te barak ta'ala da pomogne, tom narodu, da je ojača, da Allah je Đelšanu učini da ubrza pad tog zlikovca, znači te, te skupine, ti bandita koji kažnjavaju, koji ubijaju muslimane, da nas učini jakim, da nas učini od njih koji će dobiti za našu braću, za naše sestre, i da nas se smiluje, da nam uputi i da nam podari ustrajnost u njegovoj vjeri. Wa sallallahu ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam.